Die Heere het vir Mooses gesê, Je moet mensen stieren om te kijken hoe die land Kanaan lyk, die land wat ik voor die Israëlieten gee. Jullie moet één persoon uit elke stam stier, één van die stamse leiers. Mooses het toe mense uit die Paran woestijn gestier. Hulle was allemaal leiers van die Israëlieten. Hier is hulle name, vir die Reben stam het Samuel sien van Sakir gegaan, vir Simeon, Safat sien van Gori, vir Jeda, Caleb sien van Jefinne, vir Isaskar, Jegal sien van Josef, vir Ephraim, Hosea sien van Nin, vir Benjamin, Palti sien van Rafi, vir Sebon, Gadiel sien van Sodi, vir Manasse van Josef stam, Gadi sien van Sissi, vir Dan, Amiel sien van Gemali, vir Osser, Setir sien van Mikol, vir Naftali, Nachbis sien van Wolfsi, vir Gad, Geuel sien van Maki. Dit is die name van die mensen wat Mooses gestuur het om te gaan kijken hoe die land lyk. Mooses het vir Hoosia sien van Nin die naam Hoosia gegee. Toe Mooses hulle gestuur het om te gaan kijken hoe die land lyk, het hy vir hulle gesê, Julle moet van hier dier die Suidland naar die berde gaan. Julle moet kijken hoe die land is en of die mensen wat in die land woon, sterk of zwak is, of hulle min of baie is. Julle moet kijken of dit een goede of een slechte land is waarin hulle woon, en of hulle woon in kampen of in steden wat sterk mieren heeft. Jelle moet kijken of die grond vruchtbaar is of niet, en jelle moet kijken of daar bome is of niet. Jelle moet niet bang wees nie, jelle moet van die vruchten in die land saambring wanneer jelle terugkom. Dit was die tijd wanneer die drijven begin rijp word. Die man het gegaan en hulle het gekyk hoe die land lyk, van die sinwoestijn tot bij die stad op na by die stad Lebohamad. Toe hulle dier die land gaan en by die stad Hebron kom, het hulle die eenak mense Achman, Sesai en Talmai doorgekry. Mense het die stad Hebron gebou 7 jaar voordat hulle die stad Soan in Egypte gebou het. Toe die manne by een vallei kom waar daar drijven is, het hulle een tak afgesny. Daar was een troos drijven aan die tak, en twee van die manne het die drijven vastgemaak aan een pol en hulle het het op hulle skouwers gedra. Hulle het ook granate en vijen saamgebring. Hulle het daar die plek, Drijven vallei, genoem omdat die Israëlieten die troost drijven daar afgesnij het. Die mannen het na 40 daar teruggekom nadat hulle na alles in die land gekyk het. Hulle het by Mooses en Aaron en die hele volksvergadering van Israël bij die stad Kades in die Paranwestijn gekom. Die mannen het vir hulle vertel wat hulle gezien het en het vir hulle gewys hoe lyk die vruchten in die land. Hulle het vir Mooses gesê, ons het na die land gegaan waarna hy ons gestuur het. Dit is een land waar daar baie melk en jening is, hier is van die vruchten van die land. Maar daar is een probleem, die mensen wat in die land woon, is sterk en hulle woon in groot stede wat sterk mieren het. Ons het ook eenaak mensen daar gezien. in die Zuidland woon Amalite, in die bergen woon Jeetite, Jebesite en Amuite, langs die Seerert en langs die Jordaanrivier woon Kanaanite. Kaleb het vir die volk gesê hulle moet nie klaar en teen Mooses praat nie. Caleb het gesê, ons moet gaan, ons moet die land gaan vat, ons kan dit doen, dit is zeker. Maar die mannen wat saam met Caleb gegaan het, het gesê, nee, ons kan niet in daar die mense oorlog maak nie, hulle is te sterk voor ons. Die mannen het toe vir die Israelite verkeerde stories begin vertel oor die land waarna hulle gaan kyk het. Hulle het gesê, ons het dier die land gegaan om na alles te kyk dit is een land wat die mensen zal laat sterf wat in hom woon. En al die mensen wat ons daar gezien het, is baie groot. Ons het ook reese daar gezien, ons het soos springkane gevoel voor hulle, hulle het miskien gedink ons lijk zo so klein soos springkane. Die reese is die voorvaders van die enak mensen.